civilizatio ie sene reio. Antau de ec contribuinta alla esperanta retradio, mi vercis son articolon, quies estemo estis la tiama tiel nomata araba printempo. Qui el civitano de Israelo, quie e samtempe anca u ocasi samasa i sozia i protestoi, mi sincere cae positive taxis la tiamain revoluzioin en la naibarae arabae landoi, caracterizitain je fortai democratiae plendoi, ciui compreneble anca utcelis pli bonigon de la viv condicioi. Nun, post pli olde chiaroi da intensa politica tempesto, oni clare povas malcovri che in la Araba i landoi regas la plei grava ideologia criso pro chi suferas la islama civilizazio criso chi u facte dauras iam pli ol ducent quindec iarui. Ciu ideoi presentitai de la Arabai intellectuloi ec de la meso de la decnaua iarcento celanta stopi la pli largiginta in breccio in inter la islama sozio cae la ciam pli fortigianta occidento mal successis. Tut arabismo, aparta in azia ilandoi, laica ideologio de Baat partio en Sirio, araba socialismo en Egiptuio. Anca la espero por fin decida solvo, nome islama radicalismo, quiu establigis cause de la ripetiginta i brula i malsuccessui de autoritata i regimoi, cae ilia i paradacia ideologioi, disfalis. Tio casis post quiam la islama frataro venkis ce la electado en Egiptuio kai ne proponis iun unain construan programon crom constitutio qui rigide trudis ultra conserveman islaman legjaron nome sario facte dum la lasta e ducent quinde en la araba mondo Onis stia strecce clopodis en conduci reformui militae, in politica in structura por reagi al ci ampli forta minazzo de venanta de la milita potenzo cae de la ideoe liberalei democratiae de Europo, el kiwi fontas zia superezzo. La rabai intellectuloi consideris tian ideoin kiel slosilon kiu clarigas cae occidentan superezzon cae orientan malfortezzon ili consideris ilian culturan influon la plei grava defio cae vera minazzo por la religia identezzo mem de la islama socio, cae por la tre riccia tradizio de la llama islama imperio el Hispanuio gis Indonesio. Fronte alla conszio pri la neceso adopti occidenta in valoroin, kiel condicion por construi novan stabilan islaman socion, staras la sensibla dangero de capitulazzo la occidento, cae de perdo de islamai radicoi. Tio estas identezzo. Base la mal successo en alfrontado de la defio presentita de la occidento fontas de propra mal capablo accepti modernetsum, pli precise de mal capablo separi inter religio cae regimo, celante ilian reciprocan sen dependetsum. La islama credanto conas cae acceptas la homa in limoin, emas malestimi sia incapabloin, cae trovas sian felicion conformigante sin mem alla dia volo. En tia complexa realo la chanzo por laicetso cae separo inter religio cae stato estas ege malgranda. Alivorte, trene versainas la eblezzo ke islamo adoptu la moderna in ideoin, kiwi favoras homan autonomezzon, pens manieron ne blinde sclavigitan al tradizioi sed eman al critico de la socia i arangioi, con sezion pri la necesso de ne malhavebla i cae adaptigion al daure shangigianta realo.